Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alemin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Draga moja braćo, privedimo mjesec Ramazan kraju sa iskrenim pokajanjem Allahu subhanahu wa ta'ala od grijeha. Nastojmo da mu se približimo dijelima s kojima je on uzvišen i zadovoljan, jer je čovjek uvijek sklon pogrešci i prijestupu, Svi ljudi, sinovi Ademovi su grešnici, a najbolji grešnici su oni koji se mnogo kaju. Uzvišeni Allah podstaknuo je u svojoj knjizi, kao i Allahov poslanik alihi salatu wasalam u svome sunnetu, na traženje oprosta i pokajanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Tako kaže uzvišeni Allah وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا ila ajalin musamman wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla wa in tawallaw fa inni akhafu alaykum adhab yawmin kabir ida da od gospodara svoga oprosta tražite i da se pokajete on će vam dati da do smrtnog časa lijepo proživite i svakom čestitom da će zasluženu nagradu ali ako leđa okrenete pa ja se zaista bojim za vas patnje na velikom danu Rekao je također uzvišeni Allah وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite. Rekao je Allah subhanahu wa ta'ala Ja ejuha alladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha Asa rabbukum an yukaffira ankum sejiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ovi koji vjerujete, učinite pokajanje Allahu iskreno, da bi gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u dženecke bašće, kroz koje rijeke teku, uveo. Također, rekao je Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi Inna Allahe yuhibbu tawabin wa yuhibbu l-mutatahirin. Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji koji se mnogo čiste. Što se tiče hadisa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam koji govore o pokajanju Allahu subhane, jedan od njih jeste i predaja od Egarra ibn Jesara el Muzenija radijallahu an, u kojoj se navodi da je rekao Allahu poslanik sallallahu alihi wa ala alihi wasallam rekao je O ljudi, pokajte se Allahu i zatražite od njega oprosta jer se ja zaista u jednom danu pokajem stotinu puta. Od Ebu Horeire radijallahu an prenosi se da je rekao Čuo sam Allahog poslanika alihi salatu wasalam da kaže doista ja zatražim oprosta od Allaha i pokajem mu se u jednom danu više od 70 puta. Od Enesa ibn Malika radijallahu an prenosi se da je rekao Rekao je Allahog poslanika alihi salatu wasalam Doista se Allah obraduje pokajanju svoga roba kada se pokaje više nego kada bi jedan od vas bio na jahalici u pustinji i zatim mu ona pobjegla sa hranom i pićem i on tako iznenađen, žalostan, odsjedne u hladu drveta i dok je u takvom stanju iznenada ponovo ugleda ispred sebe devu jahalicu, pa je prihvati za uzda i uzvikne pogrešno od velike radosti o Allahu, ti si moj rob, a ja tvoj gospodar. Allah se raduje pokajanju svoga roba zato što on uzvišeni voli pokajanje, voli da prelazi preko grijeha i voli povratak svoga roba nakon što je taj rob bježao od njega uzvišenog. Od Enesa ibn Abbas radijallahu anhum prenosi se da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao da sin Ademov ima punu dolinu zlata, zasigurno bi poželio da ima dvije doline i ništa mu neće napuniti usta osim zemlja, a Allah prima pokajanje onoga ko se pokaje. Teuba, pokajanje, predstavlja povratak iz griješenja, u pokornost Allahu, zato što je on uzvišeni, jedini koji zaslužuje da bude istinski obožavan, a stvarnost obožavanja je potpuna poniznost i pokornost onome ko se obožava, iz ljubavi i veličanja. Pa ako se rob udalji od njegove pokornosti, pokajanje za to je da stane pred Allaha kao siromah, ponizan, u strahu i slomljenog srca, Pokajanje za grijehe je obavezno svakome, bez kašnjenja i odgađanja, zato što su to naredili Allah i njegov poslanik, alihi salatu wasalam, Allahove naredbe i naredbe njegovog poslanika, obaveza je odmah izvršavati. Ali i zato što čovjek ne zna šta ga može zadesti u slučaju odgađanja, može se desiti da mu dođe smrt i ne stigne se pokajati. Također, ustrajavanje na grijehu otvrđuje i udaljava srce od uzvišenog Allaha, slabi čovjekovo vjerovanje, jer se vjerovanje povećava činjenjem pokornosti, a slabi griješenjem. Ustrajavanjem u griješenju čovjek se vezuje i spaja sa grijehom, a kada se duša na nešto navikne, veoma joj je teško da to napusti. I tako će čovjeku biti teško da napusti grijehe, a šetan će mu umeđu vremenu otvarati vrata novih griješenja, i još većih grijeha. Zato su učenjaci i veliki odgajatelji rekli da je grijeh pismo nevjerstva. Prelazit će iz stanja u stanje sve dok čovjeka ne odvrati od vjere u potpunosti da nas Allah sačuva toga. Pokajanje koje je uzvišeni Allah naredio jeste iskreno pokajanje, a ono ima pet uvjeta da bi bilo ispravno. Prvi uvjet jeste da bude učinjeno iskreno radi Allaha Azza wa Jal, da njegov povod bude ljubav i veličanje Allaha, nadajući se njegovoj nagradi i strahujući od njegove kazne. Dakle, povod pokajanja ne smiju biti ovo svjetske koristi ili postizanje naklonosti neke osobe. Ako se neko pokaje u cilju postizanja navedenog, njegovo pokajanje neće biti primljeno jer se nije pokajao Allahu nego onome što je naumio. Drugi uvjet ispravnosti pokajanja jeste da se žalosti i kaje zbog grijeha koje je počinio i da poželi da ga nikada nije ni počinio, kako bi ga ta žalost navela da se srcem okrene prema uzvišenom Allahu i tako oslomljeno stane pred svoga gospodara, koreći svoju dušu koja ga je navela na zlo pa mu tako pokajanje bude na jasnom ubjeđenju i saznanjem. Treći uvjet ispravnosti teube pokajanja jeste da u istom trenutku napusti činjenje tog grijeha. Ako je taj grijeh činjenje nekog harama, odmah će ga ostaviti, a ako je taj grijeh ostavljanje neke obaveze, odmah će je nadoknaditi ako je od dijela koja se mogu nadoknaditi, poput hadža i zekata, Pokajanje je neispravno sve dok čovjek ustrajava u grijehu. Ako bi čovjek prakticirao kamatno poslovanje, uzimao kamatu ili davao kamatu i u jednom trenutku izjavio da se pokajao zbog toga, a još uvijek nije prestao koristiti kamatu, u tom slučaju pokajanje mu neće biti primljeno. Naprotiv, takvo postupanje predstavlja vid izigravanja sa Allahom i njegovim ajetima što će ga samo još više udaljiti od Allaha. Također, ako bi ostavljao namaz u džematu, i izjavio da se pokajao zbog toga, ali i dalje ustrajava u tome, pokajanje mu neće biti ispravno. Ako je taj grijeh vezan za prava nekih ljudi, pokajanje mu neće biti primljeno sve dok ne izmiri njihova prava. Ako je taj grijeh neopravdano uzimanje tuđeg imetka, Pokajanje je neispravno sve dok taj imetak ne vrati vlasniku, ako je živ ili njegovim nasljednicima, ako je mrtav. A ako nema nasljednika, predaće ga u Bejtul Mal. A ako ne zna ko je vlasnik imetka, udijelit će ga u njegovo ime, a uzvišeni Allah dobro zna o kome se radi. Ako je taj grijeh ogovaranje muslimana, U slučaju da osoba koju je ogovorio sazna da je to učinio ili on strahuje da je saznala, tada mu je obaveza da od te osobe zatraži halala, zatraži oprosta, a u suprotnom obaveza mu je da za osobu koju je ogovorio traži oprosta i da je spomene po dobrim pohvalnim osobinama na istom skupu pred kojim ju je ogovarao, jer dobra djela brišu loša. Ako se pokaje za činjenje određenog grijeha, a na drugoj strani ustrajava u činjenju drugog grijeha, pokajanje je ispravno, zato što se dijela odvajaju, a vjerovanje razlikuje, ali se zato pokajanje neće reći da je potpuno pokajanje i da zaslužuje pohvalne opise i uzvišene stepene koje zaslužuju iskreni i potpuni pokajnici, sve dok se ne pokaje Allahu od svih grijeha. Četvrti uvjet ispravnosti pokajanja jeste da čvrsto odluči da se neće vratiti griješenju u budućnosti, zato što je ovo plod pokajanja i dokaz iskrenosti pokajnika. Ako kaže da se pokajao, ali odlučio da će opet uraditi grijeh jednog dana, ili je pak neodlučan u tome, neispravno mu je pokajanje, zato što je to privremeno pokajanje u kojem pokajnik traga za prigodnim prilikama za činjenje grijeha i ne upućuje na prijezir i bježanje od grijeha u pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. I peti uvjet ispravnosti pokajanja jeste da pokajanje ne bude nakon vremena u kojem se prima pokajanje, jer mu tada pokajanje neće biti primljeno. Što se tiče isteka vremena u kojem se prima pokajanje, to vrijeme dijeli se na dvije vrste – općenito, za sve ljude i posebno za svakog čovjeka. Općenit istek vremena za sve ljude jeste izlazak sunca sa zapada i kada se to desi, pokajanje je beskorisno. Kaže uzvišeni Allah u svojoj plemenitoj knjizi يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون Onoga dana kada neki predznaci od gospodara tvoga dođu, nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati, ako prije nije vjerovao, ili ako nije kao vjernik kakvo dobro uradio. Reci, vi samo čekajte i mi ćemo doista čekati. Pod nekim predznacima u ovom Kur'anskom ajetu misli se na izlazak sunca sa zapada, kao što je to pojasnio Allahov poslanik alihi salatu wasalam, kako se prenosi od Abdullaha ibn Amra ibn al-Asa radijallahu anhuma, da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao pokajanje će se primati sve dok sunce ne izađe sa zapada, a kada izađe, bit će zapečećeno svako srce i ono što je u njemu, i nakon toga ljudi neće imati potrebu za dijelima. Od Ebu Hureyre radijallahu anh prenosi se da je rekao Allaho poslanik sallallahu alihi wasallame rekao je Ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada Allah će mu primiti pokajanje. I posebni istek vremena pokajanja za svakog čovjeka jeste smrtni čas. Kada dođe određenje i ugleda smrt, čovjeku je pokajanje beskorisno i neispravno. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا Uzaludno je kajanje onih koji čine loša djela, a koji, kada se nekom od njih približi smrt, govore sada se zaista kajem, a i onima koji umru kao nevjernici, svima njima smo bolnu patnju pripremili. Od Abdullaha ibn Omera ibn al-Khattaba radijallahu anhuma prenosi se da je Allaho poslanika alihi salatu wasalam rekao Doista Allah prima pokajanje svoga roba sve dok mu duša ne dođe do grkljana. Kada pokajanje bude ispravno, pod svim ovim uvjetima i primljeno uzvišeni Allah njime briše grijehe od kojih se čovjek pokajao, pa makar oni bili i veliki. Kaže uzvišeni Allah, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنتوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم Reci, o robovi moji, koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost. Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. On doista mnogo prašta i on je milostiv. Ovaj ajet govori o Allahovim pokajnicima, onima koji se vraćaju svome gospodaru, kao što također kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا Onaj ko kakvo zlo učini ili se prema sebi ogriješi, pa poslije zamoli Allaha da mu oprosti, naći će da Allah prašta i da je milostiv. Zato, draga braćo muslimani, preteknite, Allah vam se smilovao svoje godine sa iskrenim pokajanjem svome gospodaru prije nego što vas iznenadi smrt, pa ne nađete načina da se spasite. Gospodaru naš, nadahni nas iskrenim pokajanjem kojim ćeš nam obrisati sve prethodne grijehe, uputi nas na lahkoću, a udalji od poteškoća, oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima na ahiretu, a i prije njega na dunjaluku i svoje milosti, Ti si, gospodaru naš, najmilostiviji. Svo hvala neka je samo tebi i neka je tvoj salavat i selam na našeg vjerovjesnika i miljenika Muhammeda sallallahu alihi wasallam, njegovu časnu porodicu i sve ashabe.